ทุกท่านการที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้ มันเป็นปัญหาบางอย่างจึงจะเล่าให้ฟังคือแนะนำวิธีที่จะไปแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นรับนี้ผู้ปฏิบัติทำ ถ้าหากเราปฏิบัติเบื้องแรกเรามักจะจ้องบางคน ต้องการผมรู้อยากรู้ อยากเห็น อยากเป็น อยากมีอันนี้เป็นการเข้าใจยังไม่ตรงครับ เมื่อเราจ้องอยากรู้ อยากเห็นอยากเป็น อยากมีมันมีความตึง people from Singapore and somebody from Australia who is listening at this time. พวกนี้ฟังภาษาไทยไม่รู้จึงให้คุณการมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ But these people listen to Thai, they, they can understand it. They are uh, here to help them to understand. วันนี้คนไทย ฟังคุณสารพูดก็ไม่รู้จำเป็นต้องฟังภาษาไทยถึงจะรู้ได้ When you meet Thai people, they listen to me speaking out. They don't know what's going on either. It's necessary for them to listen to the Thai language. แต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องวิธีที่ จะไปแก้ปัญหาตัวเอง และแก้ปัญหาสังคมหรือคนอื่น Today we will speak about the way to uh, solve or to cure one's own problems and then to solve or cure the problems of society or of other people. การแก้ปัญหาตัวเองนั้น มันเป็นสิ่งที่จำเป็นทุกคนต้องแก้ และเมื่อแก้ปัญหาตัวเองแล้ว การแก้ปัญหาของสังคมก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าแก้ปัญหาตัวเองได้ก่อน in uh, solving a one's own problems is something that is necessary for all people to do. Um, after you have done this, then it is an easy thing to work at solving or curing the problems of others, the problems of society, because you have solved your own problems first. คำว่าแก้ปัญหานี่ก็หมายถึงพูดเรื่องแก้ทุกข์นี่เอง คน ทุกคนไม่ต้องการคนทุกจึงแก้ตัวเองแล้ว จึงจะแก้คนอื่นได้ When you speak of solving a problem, what it means is solving suffering, curing suffering. Nobody wants suffering, therefore we have to cure our own suffering before we can help others. สภาพความเป็นอยู่ทุกชาติทุกภาษา ทุกเพศทุกวัย ไม่ต้องการทุกข์ท่านั้นมีแค่ชีวิต e r i s t i c of existence in every place and every time is the not wanting suffering. การแก้ปัญหา แก้ทุกนี้คือมันมีอยู่สองพิธีพิธีหนึ่งต้องลงมือกระทำพิธีที่สองพูดให้ฟังบุคคลที่มีปัญญาแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติได้ แต่สำหรับคนที่ไม่มีปัญญานั้นต้องลงมือกระทำเจริญสติตามแนวของพระเจ้า There, are two ways, t o methods by which we can s o l v our problems, i c h means to e suffering. We can experiment, that is, we practice, we listen, singing the practice, or else there is simply the talking, the listening, and someone You has enough time now, he has enough knowing, when they hear the teaching, then they can bring it into practice straight away. If you do not have enough knowing to bring it into practice straight away, then you have to then you have to practice learning the practice, which means you have to practice developing awareness according to the teachings of the Buddha. ดังนั้นทุกศาสตร์ทุกศาสนาคำว่าทุกศาสนาเนี่ยจะถือศาสนาไหนก็ตาม การถือศาสนานั้นเพื่อจะแก้ปัญหาตัวเอง นั่นเอง และจะแก้ปัญหาสังคม This is true in every time and place in every religion. So you can hold any religion because the purpose of religion, the point of religion, is the curing of one's own problems and then the curing of the problems of others. จะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดูหรือ พุทธศาสนาก็ตาม มีความหมาย จะมาแก้ปัญหาตัวเองคือแก้ทุกนี่แหละ เมื่อแก้ปัญหาตัวเองแล้วก็จึงแก้สังคมได้ เมื่อแก้ตัวเองไม่ได้ จะไปแก้สังคม ก่อนนั้นเป็นไปไม่ได้เออมาได้ยินนี้จริงอีกทีเดียวคริสเตียนคืออิสลามอินดูอินอุบุดิซึมดีนี้มีความรู้สึกคือคิดคือมีความเป็นครอบครัวเป็นความ And then the feeling of the problems of society. If you cannot feel your own problems, then you cannot feel the problems of others. You cannot feel the systems i n d feeling suffering of others. w h i c h is the real problem of everyone. แต่สำหรับวันนี้ ผมจะพูดโดยเฉพาะเรื่องพุทธศาสนา เพราะว่าผมไม่เคยรู้เรื่องศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูผมรู้ตั้งแต่ศาสนาพุทธเท่านั้น So today I will speak in terms of Buddhism because I have no knowledge of Christianity, Islam and Hinduism. The religious form that I have known is the Buddhist form, so I will speak in those terms. ดังนั้นพุทธศาสนานี่สอนให้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเพื่อให้เข้าใจในหลักพุทธศาสนา Buddhism teaches to develop awareness, to develop the stability of the mind, and to develop knowingness, develop the knowing, so that one understands the characteristic, the nature of existence as taught by the Buddha. พระพุทธเจ้าเคยพูดเคยสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคต The Buddha taught and has been recorded and maintained that uh, all creatures are Tathagata. Tathagata means thus gone. แต่พูดอย่างนี้คนฟังไม่เข้าใจท่านก็พูดว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคต When when he says when spoke like this, people don't understand. When he says that all creatures are we the Tathagata. แต่ไม่ใช่เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์นี่เองท่านพูดเรื่องสัตว์มนุษย์ ท่านไม่ได้พูดเรื่องสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็ได้ทีบสุด The Buddha is r e f เ r r i อ g to human creatures. He's not อ e f e r r i n g to อ t h น r k ื n d s อ f creatures ื i k e อ n i m a l s but t ื h u m อ n creatures. ท่านพูดไว้ว่าสภาพสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันกับเรา หรือเหมือนกันทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัย h ื s a y อ that the characteristic, the nature of the mind. And any time any place is the same as that of the Vipassana, the characteristic of the mind of Vipassana, which means that strong. เพราะคนเรามันมีกายกับใจ Because all people have body and mind, which is the common language, the ordinary language, which is speak ติคิดอุปจาวนังอยู่ปวาอยู่คือเขามาดูนาม คนไทยก็มีกายกับใจมีลูกกับนามฝรั่งเศสก็มีกายกับใจมีลูกกับนามคนอังกฤษก็มีกายกับใจเป็นลูกกับนามคนอเมริกาก็มีกายกับใจมีลูกกับนามเมื่อคนเขมรคนยวน คนลาวคนอินเดียก็เหมือนกัน มีกายกับใจและมีรูปกับนามเช่นเดียวกัน But as people try to know something like Vietnamese, Cambodian, Laotian, Indian, and whoever, all people are the same in it, but all people have body and mind. ผมจะรับรองได้ว่าทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยศึกษาและปฏิบัติได้ทุกคน So I can guarantee you that all people whatever whether male or female, whatever nation, whatever religion, whatever social class, all people can practice. แล้วแต่บุคคลคนนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงหรือ ไม่ทำให้ ไม่รู้เท่านั้นเอง So it is only the only consideration is whether that individual will cause the awareness known to arise or will not So it will not be what is necessary to have the awareness knowing alive. วันนี้จะพูดถึงเรื่องวิธีปฏิบัติล้วนๆหรือโดยเฉพาะ So um, today I will speak about the especially about the method of practice, the technique of practice. วิธีปฏิบัตินั้นผมเคยทำมาเช่นบริกรรมพุทโธหายใจเข้าหายใจออก มีสติติดตามรูปโธหีืสัมมาอาราหังหีือฟองยุบอาณาปานสติก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นเนื่องด้วยบริกรรม จะไม่พูดให้มากคือมีความอนปัติมันด้วยเทคนิคมันด้วยเมตุวิปัสสิทธิ์มันใช้เวลาในการติดตามอินเดสัญญาเกิดในสิ่งเหล่านี้เพิ่ ทำแล้วได้ความสงบไม่เกิดปัญญาให้รู้แจ้งรู้จริง so after doing this one one has an calmness and in my case i t i s it did not cause the arising of knowing so that one sees clearly and knows really นี่คือที่ผมนำมาใช้ในชีวิตของผมคือวิธี เจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวไม่ต้องบริกรรมทั้งหมดเลย so the message that I put into practice in my life was the development of awareness through movement and there was no need to use concentration เป็นการศึกษากับธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันมีแล้วในคนทุกคน This is the way of practicing with nature because the nature is already there in its person พูดภาษาบ้านของผมเลยว่าทำความรู้สึกความตื่นตัวให้รู้สึกให้ตื่นตัวอยู่เสมอ to use the everyday language is very practice means to uh, make awareness to develop awareness to develop the awakening of oneself to has awareness and the awakened quality the alertness always พูดภาษาธรรมะเรียกว่า เจริญสติ เจริญสมาธิเจริญปัญญา So in the spiritual language it is called to develop developing sati developing samadhi developing panya ถ้าหากพูดภาษาชาวบ้านอย่างที่ผมพูดแล้วว่าให้มีความรู้สึก ความตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อทำความรู้สึก ทำความตื่นตัวอยู่เสมอว่าความไม่รู้สึกมันหายไปเองความไม่ตื่นตัวมันหายไปเอง So this means to make awareness, to do awareness, to do what it is that arouses awareness, that arouses the awakening of oneself. And when the innate awareness, when the unawareness disappears by itself, when there is the awakenedness when the non awakenedness disappears by itself, ภาษาธรรมะเรียกว่าเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา เมื่อเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา อยู่แล้ว ความหลงผิดเช่นโมหะ โทสะโลภะก็ไม่มีคือีจริญสติสมาธิปัญญาไม่เ s where when you have sati s a m a d อ i panya already then the ู e l u s i o n the falling into uh, not knowing and consequent anger and greed, resistance and suffering will not occur. ในขณะใดเวลาใดนี้นาทีใดวินาทีไหนก็ตาม เมื่อเรารู้สึกเราตื่นตัวอยู่แล้วโอสะโมหะโลภะเกิดขึ้นไม่ได้ So in i n time, i n minute or i n second or i n fraction of a second, whenever we is that we have awareness of ourselves, we have awakened, then our anger, delusion, greed cannot arise. ความทุกข์ความเป็นก็คือโทสะโมหะโลภะนั่นเองทำให้เดือดร้อนสับสนวุ่นวาย The suffering or the kind of worldliness or boredom, frustration in our lives is anger, delusion, greed, and this makes เอามาสังเกตสติมันจะมาเป็นพัฒน์ดีที่จะเป็นพัฒน์ดังนั้นคือวให้ทำความรู้สึกทำความตื่นตัว เมื่อมีความรู้สึกมีความตื่นตัวอยู่เสมอแล้ว โทสะโมหะโลภะไม่เกิดเมื่อโทสะโมหะโลภะไม่เกิดผมทุกข์ผลเสื่อมก็เกิดขึ้นไม่ได้เอ๊ะยิ่ Make awareness of yourself. Do awareness of yourself. w h i c h means to move and to feel the movement, and therefore to awaken yourself. And when you have awareness, feeling, when you have the awakeness, then a n d t h e delusion, do k i n d o f arise, and this means that there is no suffering. นี่เป็นวิธีสมาธิอย่างลับๆอย่างสั้นๆโดยที่ไม่เชื่อเพื่อกับการบริกรรม หรือไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดมีแต่ทำความรู้สึก ทำเป็นสี่ตัวนี่แหละเดินเข้าไป this practice is a very very direct and very very short way it doesn't involve developing all kinds of special skills or special capacities of the mind it simply involves to have awareness to make awareness feeling to awaken oneself ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าสภาพสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันกับพระพุทธเจ้า So the Buddha taught that the original condition of all humans is the same as the Buddha. เพราะเรารู้สึกเหมือนกันกับพระพุทธเจ้า เราลองดูนะป็นการลองกำมือรู้สึกตัวไหมพลิกมือขึ้นขั้วมือลงรู้สึกไหม ความรู้สึกอันนี้ก็เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเอาคุณวองทำดูดิรู้สึกนะมคือคืออะไรอันนีเลยความรู้สึกนี่ก็มีเหมือนกัน ทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยจึงว่าสภาพด้วยสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันทุกคนเรา n the b u d d เ a says that the c o n d i t i o ่ t น e original ่ o n d i t i ่ n ี่นจ r i g i า a l state of mind of all people i ี t but it's because when you, when, when I, when wrong, make a fit, you have feeling, you have awareness. That feeling, that awareness is the same as the feeling, the same as the awareness of the Buddha. And this, is, this feeling is awareness is the same in all people, at all times, at all places. And this is the same as the original condition of the Buddha. So the Buddha says that, and he says that the original condition of all human beings is the same. discutere descrivere tutte bene perché io che ผมรู้สึกอันนี้ใครๆก็มองเห็นได้สำหรับ จิตใจมันนึกมันคิดนี่ไม่มองเห็นอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เรารู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ so this feeling this awareness when we close and open our hands everyone can see and one can know but when thought arises when thought moves and thought arises You cannot see this, you cannot know this with the eye, others cannot see it and know it for it. And if you respect this, you will see it and know it f o u r s e l f เมื่อเรารู้สึกลูกกายหรือว่ากายกับใจมีลูกกับนามนี้อยู่แล้วจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมา เราก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจได้ So when we f e e l are aware of our body as it moves, then when thought arises, คือเ l l see it, he will know it, h ่ w i อันนี้เนี่ยคนไทย เมื่อทำบุญแล้ว ไปฟังเทศฟังธรรมหรือไปรับสิ่แไปอะไรก็ตามเมื่อเข้าไปในวัด ก็มีทูบมีเทียนมีดอกไม้ ไปปูซาพระพุทธรูป แต่สิ่งเหล่านั้น คนเหล่านั้นไม่เข้าใจในกฎหมาย Thai people after uh, i n c l e d i n g the nerve-making c e r e m o n y e when they go and they respect the Buddha image and they use uh, candles, incense, and flowers. But usually the people do not understand the meaning of these things. ผมไปเมืองนอกก็เช่นเดียวกัน พวกที่ถือศาสนาคริสต์หรือิสลามนี้ฮินดูนี้พวกศาสนาเต็มพวกมหายาน นี่ก็เช่นเดียวกันกลางวันก็จุดธูปจุดเทียนเนี่ยเป็นอย่างนั้น so when I went overseas I saw that in other religions it is the same in Christianity and Islam and Hinduism and in Mahayana Buddhism the, the Buddhist teaching um, I saw that uh, people at specific times that they light candles and they light incense จำพวกนี้คือว่ายังไม่เข้าใจไม่ทราบซึ้งในคำสอนลัทธินั้นหรือศาสนานั้นนั้น So similarly, I expect that in most cases at least, that these people also do not really understand what it is that they are doing, and they have not really comprehended the teaching that they are listening to, that they are following. คำว่าจุดเทียนเนี่ยกลางวันไม่ต้องจุดเทียนเนี่ยก็หมายถึงแสงไฟ เราอยู่ที่นี่ก็มีแสงไฟฟ้า เราสว่างด้วยแสงไฟฟ้าแล้วเมื่อออกจากไฟฟ้านี่ไปมันก็มืด so e s i a r s the candles go uh, there's no need to light candles in the middle of the day right now it is dark and we have electricity which is a substitute for candles the candles just means that we have light it is light now we are using the light of electricity if we go out of here it is dark ั้งวันก็เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นกลางวันเราเดินไปไหนมาไหนก็มีความสว่าง In the middle of the day, the same wherever we go, whatever we're doing, we have brightness, we have the light of the sun. ไม่ต้องจุดเทียนก็เดินได้ We can walk without lighting candles. ถ้าเป็นกลางคืน บ้านผมเนี่ยว่าเดือนแจ้งถ้าเดือนออกใหม่เดือนหงาย ถ้าเดือนแจ้งเดือนหงายไปไหนมาไหน ไม่ต้องจุดเทียนจุดไฟก็ได้ เพราะมีความสว่างอยู่แล้ว So in the middle of the night, y if we if there is brightness, then we can go anywhere we like also, and we don't have to light candles. จุดเทียนเนี่ยให้เข้าใจมีความหมายเช่นนี้คือ แสงสว่างทางปัญญา ไม่ใช่เอาไฟมาเป็นแสงสว่างทางปัญญาไฟมันเป็นแสงสว่างทางวัตถุด้วยว่าตาเนื้อเท่านั้นเอง So the meaning of the candles in the religious ceremonies is the brightness of the k n o w i n the brightness of Tanya, and for which the brightness of the material world, the brightness of the candle itself, is a symbol. ท่านจึงสอนนะว่าแสงสว่างเหมือนปัญญาไม่มีเมื่อมีปัญญาแล้วต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจสามารถที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้ it has been taught that there is no brightness like the brightness of Tanya, the brightness of knowing. And when we have knowing, then we can see, we can know, we can understand, and we can solve our problems, we can cure our suffering. พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไว้ว่าสภาพสภาวะดั้งเดิมของคนทุกคนเหมือนกันทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัย So the Buddha taught that the original nature, the original characteristics of the mind of all people is the same in any time and any place. เมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจสภาพหรือสภาวะจิตใจของจิตเดิมแท้นั้นก็ต้องเกาะแกะแสวงหามืดบอดอยู่ในวัฏสงสารนี่เอง so uh, when we don't know the true original nature of the mind then we have to go out and search and we do that in darkness in blindness we we do that in a pitiable condition บัดนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่า เราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้น so the Buddha taught that we the Tathagata have arrived at that place แล้วจึงนำมาสอนพวกเธอให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติอย่างเราตถาคตนี้แล้วก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจอย่างเราตถาคตนี้เช่นเดียวกัน a having arrived at that place the Tathagata comes teach you so that you will practice in accordance with the practice of the t h a g a t a And when you practice in the way that the t a t h a g e t a practices, then you will know as the t a t h a g e t a knows. ท่านจึงตรัสว่าสัตทั้งหลายเป็นตถาคต And therefore he said, all creatures are the t a t h a g e t a พูดอย่างนี้ไม่เข้าใจท่านก็พูดว่าสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันกับเราตถาคต since people didn't understand, then he said, all creatures are the same as we the t a t a r i t a สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้ เข้าใจได้เช่นเดียวกัน It means that you are all capable of knowing, seeing, understanding in the same way. แต่ให้รู้จักสภาพ ความคิดเรามันคิดขึ้นมา เรารู้เราเห็นเราเข้าใจ ความคิดจะหยุดเองมัน that you should, you have to directly know thought when it arises. You have to see it, know it, and understand it. And when you do, then it will stop. นี่แหละสมาธิไม่ใช่จะไปนั่งหลับตาภาวนาอะไรต่างๆ so this is true samadhi not uh, the samadhi sitting quietly with eyes closed trying to make the mind calm but this is the real samadhi t h a ี c ี n really put an e n ั to one's problem. สมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นตั้งใจทำการทำงานตั้งใจพูดตั้งใจคิดมันคิดให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจมันจะหยุดเองมัน s มา a m a d h i means to set up the mind firmly, to establish the mind firmly to our work, to talk, to act, to think. And when you think, to see it, to know it, and understand it, and it will stop by itself. นี่แหละ เป็นวิธีที่แก้ทุกเป็นวิธีที่แก้เป็นตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธศาสนานี้ And this is the way of solving our problems of curing suffering according in accordance with the teachings of the Buddha, and therefore this is called Buddhism. ที่พูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรและยิ่งขอจิตเจียงแค่นี้ So I see that today we have spoken appropriate to the time, and so I will stop now. ให้กินซานส่งให้พวกสิงคโปร์กับพวกพวกออสเตรเลียและกับคนไทยกับพอที่จะฟังได้ people will have me uh, send this teaching or hand this teaching to people from Singapore and Australia and uh, the Thai people have listened to it already ให้คุณการส่งให้ยกเหรียญกับพวกเล็กดีพวกคุณเจม คุณปูยด้วยนะครับ We are you know, so would like to specifically thank you, the people who practice in Singapore, like uh, uh, Mr. James, Jokely, and uh, Mr. Gui, and so on, uh, especially since uh, these tapes were provided by Jokely. ขอให้คุณเสกูล ด้วยนะได้ฟังด้วยกันนะ So all the people there, the people mentioned in KCM and whoever else is practicing, so that people can listen together. ทุกทุกคนนั่นแหละครับเป็นกงคโปรถ้าหากมีคนสนใจก็ต้องพยายามแนะนำให้พวกนั้นแจกจ่ายกันไป So uh, whoever in Singapore is interested, uh, you should make the the tapes available to them so that it may encourage them in their practice. ใกล้พวกคุณวองกับท่านไปใกล้ so uh, uh, please come close please come right right up here so Mr. Wong to come close too มีใครฟังมัน ฟังแล้วมันจะไม่ได้ยินหรือว่าได้ยินได้ฟังมันก็ไม่รู้เรื่องมันไม่ชัดเจน if you you're a long way away then uh, then either you rung up here or even if you do here then You won't hear clearly and you won't understand. วันนี้สำหรับผมพูดเป็นภาษาพื้นบ้านเรียกว่าคนไทยแต่พูดภาษาไทยก็ยังไม่ชัดแต่รู้ภาษาไทยแต่ไม่ใช่เป็นภาษากลางอย่างที่คนกรุงเทพพูด So uh, today, as a Thai person, I speak in Thai language, but I'm not speaking proper Central Thai because that is not my real language, so I cannot really speak simplify the way a Bangkok person will การพูดวันนี้สำหรับพวกสิงคโปร์ฟังอาจจะไม่รู้ หรือคนออสเตรเลียฟังอาจจะไม่รู้เพราะเป็นภาษาคนไทย แต่คนไทยฟังรู้ฉะนั้นจึงให้คุณสารมาแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษให้คนออสเตรเลียและคนสิงคโปร์เึ่นพวกคุณรองหรือพวก เมื่คือมือยกเหรียญหนุกฟังให้รู้เจอว่าหลวงพ่อาที่คือทางเส้นเส้นสายที่ผมทำการดำเนินการตัวลิขิตที่ลูกเรียนการดำเนินการเป็นเส้นเนี่คุณลองที่ผมพูดนี่คงจะไม่รู้นะคุณสายที่จะทำเลยไม่รู้ไม่รู้คนออสเตรเลียจะรู้ไหม ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไหวแบบ when when we're talking we don't h a v e r s t a n d right no maybe ม่ d ู o ไม่รู้นี่งั้นจึงอาศัยผู้ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้รู้จึงจะฟังได้ so we have to depend upon the translator so that uh, you will know so you should listen เอาละอย่างไรก็ตามวันนี้จะพูดเรื่อง แก้อารมณ์ วิธีเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาหรือวิธีทำความรู้สึกความตื่นตัวนี่ให้ฟัง so uh, today I will speak about the way of curing our c o n d i t i o n so I speak about the developing of sati samadhi panya or the uh, doing of awareness the uh, developing of awareness of feeling of the awakened state of our soul เมื่อเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา หรือว่าทำความรู้สึกทำความตื่นตัวอยู่เสมอ เสมอนี้ไม่นานอย่างนานไม่เกินสิบวัน จะมีปัญญาเกิดรู้เห็นเข้าใจทราบซึ้งสึงใจในรูปในนาม หรือรูปรำนามธรรมนี่เอง so when we practice correctly to developing sati samadhi panya, or the doing of awareness of the awakeness of ourself always, when you do this correctly, it will not be very long, uh, at the most 10 days, before you have the arising of knowing, and which is the knowing of Rup body, mind, and its body acting, mind acting. And this impresses itself upon the mind เมื่อรู้รูปนาม รู้รูปธรรมนามธรรม รู้รูปโลก นามโลก แล้วก็รู้ทุกขัง รู้อนิจจัง รู้อนัตตา นี่เอง So when o e know body mind, body acting, mind acting, and body disease, mind disease, then you know dukkha anicca anatta. you know suffering. you know the instability of root nam, and you know the uncontrollability of root nam. รู้สิ่งนี้แล้วก็รู้สมมุติ สิ่งที่เป็นสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างรู้ให้ครบให้จบให้ท่วนเช่นผีเทวดานรกสวรรค์ศาสนา อิสลามฮินดูอันใดก็ตามเป็นเพียงสมมุติเท่านั้น So when we know this, then we know we're not just mere convention or abstraction or supposing or imagining, and we have to know this completely. We have to know all of it, which is knowing hell and heaven and ghosts and deities and gods and all the different religions and everything there is in the world we can know as it is, as the conventional form of view. สมมติจะมีมาก สมมติคนไทย สมมติคนจีนสมมติคนฝรั่งเศสสมมติคนอังกฤษสมมติคนอเมริกา สมมติคนเขมรคนยวนคนลาว หรือสมมติคนอินเดีย สมมติทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ So there is a great deal of supposing. For example, the supposed Thai person and the supposed French person, the supposed American, the supposed Chinese, the supposed Vietnamese, the supposed Indian, and so on. This is all supposition. ผีเทวดานรกสวรรค์ก็สมมติขึ้นมา So with ghosts and deities and heaven and hell, again this is the arising of supposing, the arising of convention. สมมติจึงมีมาก แต่ h e r e f o r e there is a very g r e ย t deal of s u p สมมติสมมติบัญญัติและปรมัตบัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยบัญญัติส่วนบัญญัติ สมมุตินั้นมันสมมุติขึ้นมาเองแต่ปรมัตนั้นถึงจะรู้ไม่รู้ ก็มีอยู่อย่างนั้นด้วยปรมัตบัญญัติปรมัตก็ยังสมมุติขึ้นมา ถูกบัญญัติขึ้นมาออ there is a great deal of sumut to enumerate there is the Samut Convention, the Paramat Convention, the Atta Convention, and the Arya Convention. As far as the first one, the Samut Convention goes, that arises by itself. You don't have to do anything about that one. But as far as Paramat goes, that arises, that convention arises because of your practice or your understanding. But that is also a convention. อัฏฐบัญญัติอริยบัญญัติอัฏฐะแปลว่า ลุ่มลึกยากบุคคลที่จะรู้อริยบัญญัติผู้ที่เป็นอริยบุคคลจึงจะรู้ได้ว่าปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาตัวเอง และแก้ปัญหาสังคมอาจจะอาจจะ convention อาจจะมี a n s very difficult to know a r e a convention is the knowledge the understanding of the noble individual therefore we should practice to be noble individuals so that you can see our own problems and see the problems of our, of our friends, our society. อาลิจึงแปลว่าข้าศึกยะจึงแปลว่าพ้นไป Arya means someone who is far from defilement, far from pain. ดังนั้นจึงว่าเมื่อรู้ สมมุติแล้วก็ต้องรู้ศาสนา และรู้พุทธศาสนา แล้วก็รู้บาปรู้บุญนี่เอง So when we know too m u c h and we know all conventions, then we know religion and we know the Buddhist religion and we know what is evil and we know what is not evil. ศาสนาไม่ได้หมายถึงวัตถุ เช่น พระพุทธรูปหรือโบสถ์วิหาร ตัวหนังสืออะไรอะไรทั้งหมด คือหมายถึงตัวบุคคล ทุกคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนา religion does not mean material world, i we're talking about the material world, i t d o e s n g a b o t t e surface buildings or images or books or the words in those books. But religion means the, the person, the individual, every individual is religion. ศาสนาจึงแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็มาสอนเข้าหูคนนั่นแหละ So religion therefore means the teaching of one that knows and whatever that individual merit that he brings out to teach, and that teaching i the e ดังนั้นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู ศาสนาพวกมหายานก็สอนคนเป็นเพียงคำสอนเท่านั้นพุทธศาสนานี้พุทธะแปลผู้รู้ ผู้ตื่นผู้บิกบานด้วยธรรมเน่อ no r e l i g i o แต่คริสเตียนที่อิสลามฮินดูมหายานปุ่มพุทธิ์ this is what we are talking about is just the teaching. Now we come to Buddhism. Buddha means one that knows, one that has awoken, one that is blessed with Dharma. พุทธศาสนาจริงแปลว่าที่พึ่ง เมื่อรู้พุทธศาสนาแล้วก็พึ่งได้จริงๆ So Buddhism therefore means refuge. When you know Buddhism, then you have found true refuge. ไม่ต้องไปพึ่งผีไม่ต้องไปพึ่งเทวดา ไม่ต้องพึ่งเลือกงามงามดีไม่ต้องพึ่งใครทั้งหมด เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครหนอจะพึ่งได้ so there's no need to try to find refuge in spirit no need to find try to find refuge in deities or in astrology and auspicious times and finding the right time to do things you t have to try to find refuge in anyone because the Buddha's thought is one is one's own refuge ดังนั้นเมื่อรู้จริ่งนี้ก่อนรู้บาปรู้บุญ รู้จริงๆเรื่องนี้ so when you know this then you can know about evil or sin or what is bad and you can know about what is really good what is really necessary and you can really know this บาปคือโง่บาปคือมืดบาปคือไม่รู้ นั่นแหละ บุญคือสลา บุญคือสว่าง บุญคือรู้ เนี่ย มันเป็นอย่างนี้ evil means stupid d a r k not knowing and the not evil the good the necessary means uh, right t means clever t h e knowing นี่เนี่ย อานิสงส์การเจริญสติ เจริญสมาธิเจริญปัญญาหรือพูดอีกอย่างนึงว่าอานิสงส์ของการทำความรู้สึกทำความตื่นตัว ให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจรู้แจ้งรู้จริงทราบซึ้งถึงจิตใจของบุคคลผู้ที่กระทำนั่นแหละ t h ่ s is the f r u i อ of developing sati, d ร v e l o p i n g samadhi, d e ป e l o p i n g panya, or to put it another way, the f r u i doing awareness of ourselves, of doing feeling of ourselves. That this knowledge arises and we see clearly, we know really, and this knowledge i s p r e s s e s itself upon the mind of the one that เราคิดว่าคิดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันเกิดปัญญาสักนิดหนึ่ง มันจะลืมตัว มันเข้าไปในความคิดอันนั้นเรียกปัญญาที่ออกนอกตัวไปเรียกว่าวิสัชนุปกิเลส When we know this, then a problem arises in the practice where there is a great deal of thinking and we enter the thought. And so this is called Vipassana Upagilesa, which means the defilement of insight. ดังนั้นจึงให้มาทำความรู้สึกเช่นพลิกมือขึ้นขวอมือลง ยกมือไป เอามือมา เดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพิกตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออก คือน้ำลายผ่านลงไปในลำคอให้รู้สึกตัว เมื่อทำความรู้สึกตัวแล้วความไม่รู้มันก็หายไปเอง So when this problem arises and one is being swept away by thought, then one should do awareness of oneself, the feeling of oneself, for example, turning the hand up and turning the hand down, raising the arm, lowering the arm, closing the eyes, breathing in and out, leaning to the left, leaning to the right, swallowing saliva. And when one does awareness, feeling of oneself, then the non-awareness, the non-feeling disappears appears by itself. วิธีนี้ไม่ต้องนั่งหลับตา ให้ตาเห็น หูฟังเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รสกายถูกสัมผัส ให้รู้และจิตใจมันนึกมันคิดก็ให้รู้ อันวิธีนี้สำคัญทำให้เกิดปัญญา รู้แจ้ง รู้จริงได้ So in this way of practice there is no need to sit still, close one's eyes and try not to think. But in this way of practice, the eye to sight, the ear hears, the nose smells, the tongue tastes, and the body touches, and we know. And the mind is in thought, and we know. And this is a necessary way of practice. And when you do it in this way, then you can have panya arise, knowing arise, the clear knowing and the real knowing. เมื่อรู้แจ้งรู้จริงกับวิปัสนาแปลว่า รู้แจ้งรู้จริงต่างเขาล่วงภาวะเดิมล่วงภาวะเดิมจริงๆตรงนี้ so this is called vipassana insight i t means real knowing clear knowing and real knowing that is to say the clear knowing and the real knowing of one's own original condition one's original nature ให้ระวังผมรู้ที่มันลืมตัว เมื่อเกิดปัญญารู้อันนี้ เนี่ย มันเกิดวิปัสสนา เมื่อมันเกิดความรู้อันนี้ให้ทำความรู้สึกเช่นทำจังหวะทำค่อยๆ มันไม่รู้ทำแรงๆ เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วความคิดมันจะหายไปเอง so you have to be careful in the practice of when you have knowing arrive then you forget yourself and get caught up in the thought so at that time you should do for example the arm movement And if you do it harder, if you do it stronger or faster, so that the feeling is there. And when the feeling is there, the awareness is there, then the thought will stop by itself. ความรู้ของวิปัสสนูเกิดขึ้นมันไม่เห็นความคิดมันเข้าไปในความรู้มันรู้คิดมันไม่เห็นความคิดอันนั้นเป็นความรู้ของวิปัสสนู So when the defilement of insight comes, then One enters into thought, so one cannot see thought. One has, one knows thought, and one has the knowing thought, but that is not seeing thought. And when we cannot see thought, then we cannot see clearly, we cannot know really. รู้แล้วมันดีใจ มันไม่ใช่ว่าใจดีลักษณะใจดีอีกเรื่องหนึ่งลักษณะดีใจนี่อีกเรื่องหนึ่งรู้แล้วมันดีใจ แต่ไม่ใช่ใจดี so uh, when we know, then we are glad, we are happy, we have a, a good emotion or a good mood, a good state of mind. But the good state of mind is different from the good mind, the state of being a good mind. The state of the good state of mind and the state of the mind being good is different. ดังนั้นพวกเจริญสมถะกรรมฐานจึงชอบเห็นสีแสงสีเทวดา หรือเห็นสิ่งที่นอกตัวไป เห็นแสงหรืออะไรต่างๆนะอันนั้นคนไม่เห็นผมคิด ไม่เห็นจิตไม่เห็นใจตัวเอง มันก็เลยมาลอกตัวเอง so people people who enjoy practicing or develop the practice of tranquility meditation they like to see colors and lights and images and all kinds of things outside themselves and this is You see these things when you cannot see thought, and you cannot see yourself, you cannot see the mind, you cannot see yourself. And this is a form of deception, of self-deception, and seeing lights, or seeing images, or good images, or skeletons, or whatever. And uh, this is very, very different from insight, real insight, which is the insight into oneself, into one's own original nature. วิธีนี้จึงไม่ให้หลับตาให้ลืมตาทำ So in this way of practice you do not sit still with eyes closed because that is the way that leads into self perception that we stand up and we live our lives and we know. บัดนี้เราทำความรู้สึกทำความตื่นตัวจะรู้จะเห็นจะเข้าใจความคิดของตัวเอง so we do awareness of ourselves we do feeling of ourselves the awakening of ourselves and so we can see we can know we can understand uh, the thought of ourselves our own thoughts เมื่อเห็นความคิดมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจ สภาพด้วยสภาวะความคิดอันนั้นเรียกว่าเป็นปรมัตบัญญัติ so when it thinks and we see thought we see we know we understand then seeing thought means that we uh, we see the characteristics of nature the state of thought and this is called paramat it's called touchable or actuality paramat convention, the convention of the practice the convention of actuality. ธรรมะจึงเป็นของจริงของแท้ถึงจะรู้จะเห็น มันก็เป็นอย่างนั้น ไม่รู้ไม่เห็นมันก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นปรมัตบัญญัติ So paramat means truth in actuality, and when you know it, that's the way it is, and when you don't know it, when you didn't know it, and if you don't know it now, it's still the way it is. เรียกว่า อัฏฐบัญญัติคือยากบุคคลที่จะรู้จิตใจของตัวเองอัฏฐอัฏฐ convention means it's difficult to know that is it's difficult to know one's own mind ยากที่จะรู้ชีวิตของตัวเอง uh, difficult to know one's own life ถ้าหากรู้จิตใจตัวเอง รู้ชีวิตตัวเอง เรียกว่าอริยบัญญัติ so when we know our own minds, we know our own life. This is called the Arya Convention, the Convention of the Noble. เรียกว่าเป็นอริยบุคคล ถ้าหากเป็นคารวะญาติโยม ถ้าเป็นพระสงฆ์เรียกว่าเป็นอริยสงฆ์ So this is called to be the noble individual. When one knows this, one is called the noble individual. เมื่อเห็น เมื่อรู้ เข้าใจอย่างนี้ทราบซึ้งถึงจิตใจแล้วโทสะโมหะโลภะ จืดจางลงไปจริงๆ เรื่องนี้ so when we see know and understand like this and it has been impressed upon upon the mind it has reached into the mind then anger delusion greed cannot arise เมื่อโทสะโมหะโลภะจืดจางลงไปแล้ว เวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุก anger delusion greed really takes the instinct it fades away. And when this happens, feeling takes is there without suffering, without dukkha. Uh, percept is there without suffering. Uh, the movement of the mind is there without suffering. And consciousness or knowingness is there without suffering. นี่แหละการแก้ปัญหาตัวเอง This is the healing of one's own เพราะไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้น จึงแก้ปัญหาตัวเองได้ because we do not allow suffering to arise we do not allow suffering to be born therefore we can cure our own problems คนอื่นก็ไม่ต้องการเช่นเดียวกันกับเรา so somebody else may not want the same as us นี่แหละคนเข้าใจผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีตาทิพย์ มองเห็นจิตใจคนนั้นคนนี้ อันนั้นเป็นความคิดของคนที่ยังไม่รู้เรียกว่าคนปัญญาอ่อน But this is because people have misunderstood the teaching. For example, what they want in the religion are the powers that they think the Buddha had, like divine eye, divine ear, which they read about. And they think that this means that the Buddha could sit in one place and see things happening a long, long way away. And this is called perhaps very weak ท่านอยากให้ซึ่งวิชโนพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นใช่ไหมคือว่าเมื่อเราไม่ต้องการผมไม่มีทุกข์คนอื่นก็ไม่ต้องการผมไม่มีทุกข์เมื่อเราต้องการความสุข คนอื่นก็ต้องการความสุข เมื่อเราไม่ต้องการความชั่ว คนอื่นก็ไม่ต้องการความชั่ว เมื่อเราต้องการความดี คนอื่นก็ต้องการความดี ท่านเห็นสภาพภาวะจิตใจของท่านแล้วท่านก็เลย พูดให้คนอื่นฟัง พวกเราก็เลยไปว่า พระพุทธเจ้าเลงงานเห็นจิตใจคนนั้นคนนี้ แต่ท่านเห็นจิตใจของท่าน แล้วก็เปรียบเทียบว่าคนอื่นก็เหมือนกันกับเรา ท่านจึงว่าสภาพสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่าง So the Buddha sees his own mind, and when he sees his own mind, and he knows uh, we don't want suffering, others don't want suffering. We want happiness, others want happiness. We don't want what is bad, others don't want what is bad. we want goodness, others know what is goodness. So it is not that the Buddha sees the m i n d of others, the Buddha sees his own mind, and he knows that the mind of others is the same. So he teaches that the nature, the condition, the characteristic of all things, of all mind is the same. อันนี้แหละเราไม่เข้าใจในพวกมาเมื่อเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติให้รู้แจ้งรู้จริงเราเราจะมีความสงสัยลังเลใจ นเพราะว่าเมื่อมีความสงสัยลังเลใจก็เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณรู้ แต่มันรู้แก้ทุกข์ไม่ได้ แต่เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว เวทนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์วิญญาณรู้วิธีแก้ทุกข์แต่มีแต่มันไม่ทุกข์เท่านั้นเอง So um, when we can see clearly and know really, then that is one thing. When we cannot see clearly and cannot know really, and that is something different. And there, feeling is suffering, and perception is suffering, the movement of the mind is suffering, and jnana consciousness is knows, but that knowing cannot cure suffering. But when we practice correctly and we see clearly, we know really, and feeling is without suffering, perception without suffering, the movement of the mind is without suffering, and the consciousness, the knowingness, it can cure suffering. The, it, i s still there, but it has no suffering. นี่เรียกว่าลูกสี่ที่เราเคยพูดกันว่า ขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบัดนี้เราไม่ต้องเอาลูกคือเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นลูกผมคิดขึ้นมา นี่เรียกว่าลูกสี่คือเป็นเทวดา เป็นอินเป็นผม หรือเป็นพระเรียบุคคล แต่ไม่ใช่ร่างกายเป็นคือตัวชีวิตจิตใจนั่นเองเป็น we we know the teaching about the five khandhas here we don't want uh, matter we don't want the body at all so we just deal with feeling purpose the movement of the mind and consciousness and this is matter enough so this is the fine matter the fine material that we read about and uh, this is what is involved in being a real human, in being the state of the God, the deity, and the higher state of the higher God, the Brahma, and so on, all the way up to the state of the noble individual, which, isn't, which does not affect and is not concerned with the body, it is concerned only with feeling, purpose, the movement of mind, and the awareness, and that is the matter which is affected when thought arises. อันนี้เรียกว่าเป็นปฐมฌาน รู้อย่างนี้เรียกว่าปฐมฌาน ถ้าหากว่าเราเห็นกิเลสตัณหาอุปทาน ไม่ยึดมั่นถือมั่น กิเลสมีอยู่ แต่มันไม่มีอย่างเหนียวตัณหา มีความอยากอยู่ แต่ไม่เอา อุปทานมีอยู่แต่ไม่เข้าไปยึดไปถือ กรรมไม่มีทุกกรรมเรียกเป็นคนเสวยนี่เรียกว่าเป็นทุติยฌาน so this is called the Satjana and we know like this this is the state of jhana and then we develop the practice we know dukkha we know uh, craving uh, we know defilement we know attachment and we know action without suffering and this is a deepening of the jhana state a deepening of the state of, true deep awareness เมื่อบุคคลใดรู้อย่างนี้เรียกว่ามีหูทิพย์มีตาทิพย์ไม่ใช่ตาทิพย์อยู่ที่นี่มองเห็นคนอยู่ไกลๆไม่ใช่อย่างนั้น ตาทิพย์คือเห็นชีวิตจิตใจตัวเองนี่เองหูทิพย์ก็หมายถึงอ่ะคนพูดอะไรดีอะไรชั่วรู้จัก พูดเป็นธรรมะ พูดไปเป็นธรรมะ พูดเรื่องสมถะกรรมฐานหรือพูดเรื่องวิปัสนา พูด เขารู้จริงหรือเขาจำตำรับตำรามาพูดมันฟังได้ นั่นเรียกว่าหูทิพย์ ฟังแล้วรู้เรื่องอย่างนี้ so when we know like this then this is called to have divine eye and divine ear divine eye doesn't mean that we can see things a long way away or we can see the thoughts or minds of others but we see our own mind we see our own life and divine ear means that whatever anybody says we know what they say saying when they speak something bad we know it is bad when they say something good we know it is good when they speak dharma we know it is dharma Whatever they say, you know what they really know from itself or what they are remembering from the book, and whether what they are saying is tranquility or whether it is insight. This is called to have divine ear. ดังนั้นคนมันมีหน้าตาเหมือนกัน แต่สติปัญญาไม่เหมือนกัน คนมีสติปัญญาตาทิพย์ก็หมายถึงเห็นชีวิตจิตใจตัวเอง หูทิพย์ก็หมายถึงการฟังคนอื่นพูดแล้วรู้เรื่อง พูดดีพูดชั่วรู้เรื่องนี่คนมีปัญญา แต่คนไม่มีปัญญามันก็จะตรงกันข้าม หมายถึงคนไม่มีปัญญาคนปัญญาอ่อนก็หูทิพย์ก็ต้องฟังโน่นไกลๆทุนให้ได้ยิน ใครพูดอยู่จังหวัดไหนอำเภอใดหรือประเทศไหนได้ยินเนี่ยอันนั้นคน หูทิพย์คนไม่มีปัญญาอันนั้นเรียกว่าผู้ทุศนตาทิพย์ก็หมายถึง ของคนไม่มีปัญญากดนั่งอยู่ที่นี่สามารถมองเห็นคนอยู่ไกลๆพวกนี อยู่จังหวัดไหนอำเภอใด หรือประเทศใดก็เห็น อันนั้นสาธิตของคนไม่มีปัญญา คนมีปัญญามันต้องแก้ต้องเห็นต้องรู้สิ่งที่มีจริงพูดจริงทำจริงนี่แหละ นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอดีตอนาคตนั้นจะมาทำอะไรให้เราไม่ได้ เราจะแก้ได้ เฉพาะเป็นอยู่ในขณะรู้สึกตัวนี่เอง So, all people have the same in terms of his face, the body that you can see, that people are not the same in terms of their awareness knowing satipanya. So someone who has the sufficient satipanya can reach divine eye, divine ear. Someone who's panya, who's knowing is very, very weak and they misunderstand that they think that divine eye means that you can see things happening a long way away, divine ear means that people are speaking in another country and you can hear that. That is the understanding จะพังอ่ะ somebody who ใจของพวกเรา ให้เราได้จเจริญลอยตามอย่างที่ พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคต ท่าทั้งหลายเป็นสถาคตสามข้อข้างต้น นั้นก็ต้องรู้ ต้องเห็นต้องเป็น ตรงนี้ข้อที่สี่ที่ท่านว่าสัตว์ทั้งหลาย เราผู้เป็นสถาคตไปถึงแล้วเห็นนั้น แล้วจึงนำมา สอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราสถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราจะทักวิปัญญาของคนเหล่านั้นทุกแค่ทุกระดับแค่เห็นเขา คือจิตใจสว่าดผู้ใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์ จิตใจปกติ คือจิตใจท่องใส จิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรทุกอย่างเพราะจิตใจเป็นปกติอันปกตินั่นเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ จมอยู่ในความคิดจมอยู่ในทุกจม